Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda, mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece, y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Cursos do Lobo, Caborcos de Sa do Sabaril, Eidos solos onde ninguén foi ni nadir. O lobo, os ollos o lombo do lobo. Baixa o lobo polo ollo do bosco, movendo nas flairas dos teixos, rosindo na folla dos carreiros, en busca de vagoada máis sola e máis medosa. Rastrexa, párase e venta. Finca pouta, erga testa e oula canoite na boca. Corel de tesos cumes que ollan de lonxe, e aquí síntese ben o pouco que eu nome. Chove para que eu soñe. Carballo. Podía ser a Abedoeira, Chopo, Capudre, Castiñeiro, Sobreira, Virgondoiro, Teixo Sombrío ou Freixo de tríplice raíz. Pero non, o mundo chamase Carballo, desde que o mundo é mundo. Deitouse o avó dos avós dos avós a sombra do Carballo e adormeceu, e o soño naceulle dunha landra como cerebro. Fixo dúas follas minúsculas e unha raíz que axiña se dividiu buscando sales, metais, materias orgánicas, escuros, Colleu pulo, estrincouse sobre a terra, tirou da seiva cara arriba, xemou en tres, en catro, en cinco gallas. Abriuse lento como a un mundo, formou roda e os paxaros aniñaron nas fronzas. Todas las aves de Chile, aves de Chile, de plumaje negro, nacidas entre la cordillera de las espumas. Aves hambrientas, pájaros sombríos, cernícalos, halcones, águilas de las islas, cóndores coronados por la nieve, pomposos buitres enlutados, devoradores de carroña, dictadores del cielo, aves amargas, buscadores de sangre, nutridas con serpientes, ladronas, brujas del monte, sangrientas majestades, admiro vuestro vuelo. Largo rato interrogo al espacio extendido buscando el movimiento de las alas. Allí estáis, naves negras de aterradora altura, silenciosas estirpes asesinas, estrellas sanguinarias. En la costa la espuma sube al ala, ácida luz salpica el vuelo de las aves marinas, rozando al agua cruzan migratorias cierran de pronto el vuelo y caen como flechas sobre el volumen verde. Oda al mar. Aquí en la isla el mar y cuánto mar se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no. Dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que sí, que no. No puede estarse quieto. Me llamo Mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. Oh mar, así te llamas. Oh camarada océano, no pierdas tiempo y agua. No te sacudas tanto. Ayúdanos. Somos los pequeñitos pescadores los hombres de la orilla. Tenemos frío y hambre. Eres nuestro enemigo. No golpees tan fuerte. No grites de ese modo. Abre tu caja verde y déjanos a todos en las manos tu regalo de plata, el pez de cada día. Anoche vino ella, rabiosa, azul color de noche, roja color de vino. La tempestad trajo su cabellera de agua, ojos de frío fuego. Anoche quiso dormir sobre la tierra. Llegó de pronto recién desenrollada desde su astro furioso, desde su cueva celeste. Quería dormir y preparó su cama. Barrió selvas, caminos, barrio montes, lavó piedras de océano, y entonces, como si fueran plumas, removió los pinares para hacerse su cama sacó relámpagos de su saco de fuego, dejó caer los truenos como grandes barriles. De pronto fue silencio. Una hoja iba sola en el aire, como un violín volante. Entonces, antes de que llegara al suelo, tempestad, en tus manos las tomaste, pusiste todo el viento a soplar su bocina, la noche entera a andar con sus caballos, todo el hielo a silbar, los árboles salvajes a expresar la desdicha de los encadenados, la tierra a gemir como madre pariendo, de un solo soplo escondiste el rumor de la hierba a las estrellas. Rompiste como un lienzo el silencio inactivo. Se llenó el mundo de orquesta y furia y fuego, y cuando los relámpagos caían como cabellos de tu frente fosfórica, caían como espadas de tu cintura guerrera. Y cuando ya creíamos que terminaba el mundo, entonces lluvia, lluvia, solo lluvia. tout, ne s'étonnant jamais de rien. un fillet chantait, suivant le son, suivant les, son chemin. Quand le, le Seigneur me feront rire, les carottes me feront pleurer, l'âne et la à m'apprennent à lire, à lire pour de vrai. Mais une manivelle a fait le printemps et des morceaux de glace lui ont sauté à la figure. J'ai trop de larmes pour pleurer. Il faut à la guerre, à la nature moi qui tutoyais le soleil, je n'ose plus les regarder en face. bailemos nós a todas tres, ai amigas, só que estas abelaneiras frolidas, e quen for belida, como nós, belidas, se amigo amar, só que estas abelaneiras frolidas, verá bailar. Bailemos nós a todas tres, hai irmanas, só que este ramo destas abelanas, e quen for lousana, como nós, lousanas, se amigo amar, só que este ramo destas abelanas, verá bailar. Por Deus, hai amigas, mental non facemos, xa que este ramo florido bailemos, e quen ven parecer, como nós parecemos, se amigo amar, só que este ramo sol que nos bailemos, verrá bailar. Nature is mighty. Nature is strong. Nature is usually always right. Nature is rarely ever wrong. Nature is beauty. Nature is moody. Nature is smart. Nature always has the greater part. Nature is blue. Nature is green. Nature is every color possibly seen. Nature is true. Nature is beaming. Nature is dreaming. Nature is in every place. Nature is always with grace. Nature is true. Nature is you. Nature is me. Nature will forever be free. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreservas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esos no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. ¿Por qué me trajiste, padre, a la ciudad? ¿Por qué me desenterraste del mar? En sueños la marejada me tira del corazón. Se lo quisiera llevar. Padre, ¿por qué me trajiste acá? Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. <coughs> oh, mi voz condecorada, con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. était un fil avec ses lignes, ligne de vie, ligne de chance, ligne de cœur. Il était en branche au bout de la file, ligne fourchue, signe de vie, signe de chance, signe de cœur. Il était un arbre au bout de la branche, un arbre digne de vie, digne de chance, digne de cœur. <coughs> Couravé, percé, transpercé, un arbre que nous jamais ne vit. Il était des racines au bout de l'arbre, racines Vin de vie, de chance, vin de cœur. Au vous des racines, il était la terre, la terre tout courte, la terre tout ronde, la terre tout sûre à travers le ciel, la terre. os corvos de xaias que vagantes andás en salvaxe compaña sin hoxe nin mañán. Quen poidera ser voso compañeiro pola gandra longal. Algo de vago e fero, do meu ser no profundo, eu levo, como as brétomas dos curutos escuros, e unha ruda e salvaxe inclinación dos seres vagamundos. Algo do rudo vento, que azouta o cabo ugal, do salvaxe miñato que leva o vento soán, e con nobre ufanía o esquivo mato registrando vai algo das vagas brétomas, algo das uces altas, algo dos libres corzos e das feras bandadas, dos corvos vagamundos que se espallan de xallas polas gandas. San Xoán. Era un mencer de San Xoán, bañábase tras dos pinos como unha ninfa mañán. O sol, un satiro louro, desfollou nas algueiras unha gargallada de ouro. Ela, toda ruborosa, fuxeu entre os promares de Ural, vestida de rosa. Mollada, a súa cabeleira pasou entre os denteiros, iba lixeira lixeira. Branca e rosa, linda fada, pasou polos prados verdes, estaba aí erba mollada. Nos outos de Valmiñor deixou, coa presa inquietada, unha madeixa de sol. Pasou lixeira, lixeira, por un cómaro florido, a carón dunha simpeira. Díxolles adeus as rosas noviñas, cando pasou, e quedaron señardosas. Viran a pasar os vales, viran os ermos esquivos e os escuros piñeirales. Todos a viran pasar, iba lixeira, lixeira, dis que se fogou no mar. Río Duero, río Duero, nadie acompañarte baja, nadie se detiene a oír tu, eterna estrofa de agua. Indiferente o cobarde, la ciudad vuelve la espalda, no quiere ver en tu espejo su muralla desdentada. Tú, viejo Duero, sonríes entre tus barbas de plata, moliendo con tus romances las cosechas malogradas. Y entre los santos de piedra y los álamos de magia, pasas llevando en tus ondas palabras de amor, palabras. ¿Quién pudiera como tú, a la vez quieto y en marcha, cantar siempre el mismo verso, pero con distinta agua. Río Duero, río Duero, nadie estar contigo baja, ya nadie quiere atender tu eterna estrofa olvidada, sino los enamorados que preguntan por sus almas y siembran en tus espumas palabras de amor, palabras. O exército do bosque, préstame chuvia as túas palabras, e ti, vento, as ideas tan longas. Deixame o rezo ver breve, río, e ti, neve, a cortiza da vidueira. A couga ao norte, crepúsculo de musgo, pisadas, quebro o mundo como asa de, de garza. Acúdeme, lóstrego, ponte de man, verde espada, cúbreme, néboa, coidémonos, venciente. Thank you. pequeno e humilde regato do cepelo, que nace e morre na miña propia tribo. Ten a sótil fragilidade dun salouco e o delicado arpexo máxico dun chío, e pasa, como unha canción de amor, rozando e agarimando a terra lene, pura, estremecida e alertada. A increíble devedade da súa auga faise fiel espello para levar consigo a miña imaxe, única eternidade que a piedade dos deuses me concede. swan and the black bear? Who made the grasshopper? This grasshopper, I mean, the one who has flung herself out of the grass, the one who is eating sugar out of my hand, who is moving, who is moving her jaws back and forth instead of up and down, who is gazing around with her enormous and complica complicated eyes. Now she dips her pale forearms and thoroughly washes her face. Now she snaps her wings open and floats away. I don't know exactly what a prayer is. I do know how to pay attention, how to fall down into the grass, how to kneel in the grass, how to be idle and blessed, how to stroll and throw the files, which is what I have been doing all day. Tell me, what else should I have done? Doesn't everything die last and too soon? Tell me, what is your plan to do? we young one wild and precious life Estas son as frondas, bidueiras, bacelos e balados, nas que deposito ollada cando ti non estás. Esta é a lareira, fogaza familiar, grande colleita, cabazo e alacena, cos que me obsequia este tempo de outono. Este é o silencio, no cabito como no teixo, murcho e no cimbro, nun tempo que todo destruíu en Vilanova dos Infantes. Este é o cúmeno que me erixo, para decir velei por caso a casal natal de Antolín Faraldo, ou do mestre don Álvaro Cunqueiro ou Cunca de Bar. Morto hai mil anos ou simplesmente velequí o lento paso do paimiño que non orou Heráclito. Este é o día lúcido, de outono, posto nos meus ollos, como fragas e nas oliveiras, das estradas e da terra, que do fondal da ledicia convócanos ante a morte a nós que para sempre repousamos. por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejércitos de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanzo de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en alguna mísera caseta, al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero notar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida mi corazón espera, también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su, verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada, cada año. Y en aquel rincón de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Mm. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueriñas que plantei. Prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noitas claras de luar, campaniñas timbradoras de grisiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, Caminiños entre o millo. Adiós, para sempre adiós. Adiós, Gloria. Adiós, contento. Deixo a casa onde nacín.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 Xa en lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor. moume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando, desde a veriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.